Sunt semne și toate ne arată Că Domnul curând va veni Căci lumea e mai frământată Iar frica pe mulți îi cerni În taină trăim lepădarea De legea Părintelui Sfânt În arme sperând că-i salvarea roditului nostru pământ. Spre timpul cel apocaliptic, cu râvnă în dure lucrăm, ce dure ieșirea din mitic, în ceasul cel greu când intrăm. Azi credeți că și fără arcă Vă știți descurca minunat Când ușa se închide deodată Salvarea au doar cei ce-au intrat Azi arca iubirii vă așteaptă intrați prin credință în ea. Mesajul spre voi se îndreaptă, căci Tatăl salvarea va da. Iar cei ce-ați intrat stați cu frică, afară să nu mai ieșiți, căci poate răbdați doar o clipă, dar veșnic o să biruiți. Iar cei ce ați intrat stați cu frică, Afară să nu mai ieșiți, că poate răbdați doar o primă, Dar veșnic o să miluiți.